turi kuwa mbere munyonyo no mwaka 2022 amakuru tubagira tubashikirize kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abana b'abarundi biga mu bindi bihugu ngo ntibazosubira kurungikirwa ibibazo vya leta nkuko vyahora ngo kuko bisaba kuba barakurikiranywe uko bize ibyo ubushikiranganje bindero buvuga ko bitagishoboka hagati aho abahunguka basaba leta guca ibaronsa amashure mu buhinga bw'ibyuma hari François Akimana muri studio muri kumwe na Romar Denio bivuze isanganiro inama isumba ingimba Ano makuru tuyatangure mu gisata cy'indero aho abayobozi bamwe bamwe nabigisha badakora akazi uko gategezwa n'ubukene bw'abigisha ari bimwe mu bituma intara ya Bururi itamenyesha ijana ku ijana mu bibazo vya leta vyavugiwe mu nama ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bwagirishije kuri uyu wa mbere abayobozi b'amashure n'abarongo ya asanzwe asangwa afisa amashure yaba bice 60 kwijana kuyari mu ntara Antoine Sabiyumva umuyobozi w'indero muri iyo ntara abasaba bose guterera biboneka kugira intara ya bururi isubire mu kibanza cya mbere yahorana kera abarongoye amashengero nabo basaba koroherezwa ku igena ry'abayobozi b'ayo mashuri i bururi twakura zeno nzambimana yari yamenyesheje kugera ku rugero rwa mirongo itanu na kabiri n'ibice mirongo ibiri na bitandatu ku ijana antoine sabiyumva umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi yemeza ko hariho intambwe iriko iraboneka bivuye ku mahimiriza yakozwe gusubiramo ibyigwa mu gatondo ku banyeshuri n'ibindi ariko rero ngo haracariho agahaze kugira ngo intara y'aburu imenyeshe ijana ku ijana muri mwene n’ibyo bibazo bya leta kuko hari amashuri amwamwe usanga atamenyesha n'umwe agatanga akarorero k'ishuri ya nyabudiba muri komine ya vyanda mu mwaka w'icenda mu mwaka uheze atanu yashoboye kumenya mu banyeshuri bane biga kuri iyo shuri ikaba yaciye ibiya nyuma mu gihugu cyose mu nama yo kuri uyu wa mbere ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi bwagirishije abarongoye amashengero katolika Pentecote Anglikane hamwe na Ezebu hamwe n'abayobozi barongoye ayo mashuri yegamiye ayo mashengero ubuyobozi bw'indero mu ntara bwerekanye ko hari abayobozi bamwe bamwe igice cy'ishuri kirinda gihera batagendeye abigisha bariko barigisha ngo hakaba n'abandi bayobozi usanga badatanga amaraporo ku gihe cyo kimwe n'abigisha ngo badategura neza ubukene bw'igendeshwa n'igitoro ku b'amashuri mu ntara ngo bikaba ari bimwe mu bituma intara ya Bururi itamenyesha ijana ku ijana muri ivyo bibazo vya leta abo barongoye amashengero akabona ko n'ubukene bw'abigisha bashika amajana atandatu na mirongo umunani n'umunani intara ya Bururi isanzwe ikenye biri mu bituma ubwo bumenyi butiyongera mu ntara ikindi bidogera nigenwa ry'abayobozi bamwe bamwe bagenwa ngo barongore ayo mashuri yegamiye amashengero abarongoye ayo mashengero batabizi bigatuma haba kutumvikana mu gukora Antoine Sabiyumva umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi abona ko ayo mashengero asanzwe afise ibice birenga mirongo itanu n'indwi ku ijana by'amashuri ari mu ntara yose ya bururi ngo yoterera akanaterereza ababishoboye ngo ubumenyi bwoheza bukiyongera ariko agashima amashengero amaze kubikora ku bijanye n'ubukene bw'abigisha ngo abayobozi bakenye barikora ku bakorerabushake nayo igenwa ry'abayobozi b'ayo mashuri naho batangwa n'ayo mashengero ngo n'ubushobozi ko nayo ngo umuyobozi atuma ubumenyi butagenda neza ku ishuri ngo azoheza abogozwe agasaba abigisha kwama bategura neza ibyigwa kugira ngo ubumenyi bwiyongere ibururi zero nzambimana radio isanganiro Tugume mu manuko bw'igihugu abarundi bariko barahunguka muri kino gihe bavuye mu gihugu cya Tanzania bashikira igitara muri komine mabanda y'intara wa basaba leta guci baronsa amashuri abana babo kuko ngo bari basanzwe bari ku ntebe y'ishure abarenga amajana ane guhunguka mu mpera z'indwi heze babisabye kuri uyu wa mbere aho icegera cy'uburongo ishyirahamwe HCR gitaye impunzi ku isi yari yishikiye aho gitara kwirabira ingene abahunguka bakigwa muri ico kibanza imbere yuko bajyanwa mu ntara bahunze bavamo inkuru ya Evariste Nzikobanyanga abo barundi baherutse guhunguka bashikiye igitara muri komine mabanda y'intara y'amakamba bagera ku majana ane na batatu bavuga ko bashima kubona bavuye mu buzima bubi bahoramwo mu buhungiro muri tanzania ariko naho batahutse bavuga ko batazoroherwa naho bahabwa ibifungurwa bizubabeshaho mu kiringo c'amezi atatu hamwe n'ibikoresho vyo mu nzu basaba ko abana babo boca bashikira mu mashure ngo kuko iyo bahora mu gihugu cya Tanzania bari ku ntebe y'ishure basaba kandi kuronswa uburaro bwiza ngo kuko amatwi abasumira uburaro bari bafise imbere y'uko bahunga buza bwarasambutse abo barundi bahungutse ku munsi wa gatanu w'indwi iheze bagizwe ahanini n'abahunze muri bibiri na cumi na gatanu hari ikindi bavuga nyamukuru kizobatera ingorane bageze mu ntara bahunze bavamwo ico naco n’ubukene ubukene bagasaba ko leta yobaronsa imitahe kugira bashikire mu mashirahamwe bongere batangure imyuga bize mu gihugu cya tanzania mu ntumbero yo kwibeshaho umuyobozi mukuru ajejwe iby'impunzi mu bushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu gihugu yari yishikiye igitara kuri uyu wa mbere yakiriza yompi ibibazo by'abahunguka mu kiganiro n'abamenyeshamakuru nestor bimenyimana yashikirije ko leta ifadikanije n'abayifasha ataco itagira kugira ngo abahunguka bashobore kwinjira mu buzima busanzwe abasangwa barimwo icegera c'uburongoye hcr kw'isi umufasoni keri clements akaba yishikiye kuri uyu wa mbere igitara ahashikira abarundi bahungutse kwirabira ingene bakirwa imbere y'uko bajanwa mu ntara bahunze bavamwo igitara muri komine mabanda y'intara y'amakamba evariste nziko nka radiyo isanganiro Evariste nziko banyanka turagukengurukiye ibibazo vya leta vyahora birungukirwa abana b'abarundi biga mashure ari mu bindi bihugu nka Tanzania ngo ntibizosubira gutangwa umushikiranganje w'indero yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere François Havyarimana avuga ko kugira ubaze abana bisaba ko ubushikiranganje buba bwakurikiranye ko ishure umunyeshure yize ko rikurikiza amategeko ivyo amenyesha ko bidagikunda ahamagara abo bana gutahuka mu gihugu ngo kuko ivyatumye bahunga bitakiriho ubwa mbere ho nagomba ndababwire yuko eh mu Burundi ivyabi vyatumye abo bantu bahunga atabikihari ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana canke uje kubaza abana bize kwishuri kanaka bisabwa yuko ubushikiranganje buba bwakwirikiranye ku munsi ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikwirikije amategeko ubu rero ivyo vyo gukurikirana iryo shure ntibikunda udashobora gukurikirana ishuri ntushobora rero kubaza abana utazi ingene bize e, muravuga muhava muvuga muti none kare ko bahora bababaza e, burya nukubera nyine hari intambara burya iyo hari intambara na mesure zifatwa ziba ari zijanye n'intambara ni bimwe twita mu gifaransa ka force majeure ubu rero nta ngorane hari y'umutekano ntawe uvuga ngo yanse gutahuka kubera mu Burundi hari ingorane ahubwo duhamagarira abo bana basigaye kuko ni bake cyane abo yo ni bake cyane nta uguma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga Tanzania gutanga icyo kibazo ariko twobahamagarira ko ahubwo boza mu Burundi icyo kibazo bakagikorera mu Burundi mugabo wo kumva ko yokwigumira muri Tanzania twebwe nta ngorane aca yiga porogaramu do foromasiyo yo muri tanzania kandi azanye diporome yo muri tanzania ashyize ngaho iyo diporome twebwe turayemera tugaca tumuhereza urupapuro bita ekivaranse murumva yuko nta mutsi wisha ibere nubwo tuzaba tugiye kubakoresha icyo kibazo bazokora ibibazo bisanzwe byo mu gihugu cya tanzania ku mutumba ya kabiri muri commune Rugombo intara ya Chibitoke guguruwe ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri abanyagihugu muri commune Rugombo barashimira leta kuko bari bamaze imyaka irenga itatu badatemberanira baciye mu mazi y'uruzi rusizi kuko hari hugawe kubera indwara ya covid cumi n'icyenda basaba leta kugabanya ibiciro byo kwipimisha iyo ndwara kuko urwo rubibe ari imigenderanire ya komine rugombo n'igisagara cya ruvungi ubwo rubibe biri byiza cyane byaratubereye neza twarabishimye twebwe n'igihugu twarabyakiriye neza ubwo hari ikintu dusitse ngaha ku mupaka hari ikintu tutabona mbega kiratunezereye amakori aba menshi nk'ibiciro bariko baratubwira ati ibyawe byose ubu uzoca buka ategeza kurihagwa igipimo cya korona ngo ibihumbi cumi na bitanu Bigirimana ulimwengu avuga ko ari kumvo zo kwitaho ibikorwa byo mu muryango afise muri no misi kandi ko atokwirengagiza ibikorwa atobangikanya no kubanda arongoye uwo mugwi ariko amakuru ava mu bakurikiranira hafi by'uwo mugwi avuga ko ahubwo atanze imihoho kuko ari we wenyine yimenya mu buryo bukenegwa n'uwo mugwi n'uburongozi bw'intara bwa umushinze ntibuseruke buboneka Ah, bigira imana ulimwengu atanze imihoho inyuma y'amezi umunani gusa agenye kurongora asubira ubundi atanze imihoho kuva icyo gihe uwarebura amatari w'intara ya rumonge akaba atahengenashiranije gutera akamo uhereye ku mvukira z'iyo ntara ko zoshigikira uwo mugwi akamo atacyo kahinduye nk'uko warawurongoye abivuga mukanya ni bucara yandi y'amagara y'abantu buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu hari ibintu bitandukanye umuntu ahamagarirwa gukora kugira arinde kugira ihungabana ryo mu mutwe rimutuma agira akabonge nko kuruhuka umwanya ukwiye Debora irakiza yanonosoye iby'inyifato n'isanamitima asigura ko uwo ategerezwa kandi kurondera uwo canke abo baganira cyane cyane babizigirwa kuko navyo bifasha kugira amagara meza yo mu mutwe eh, kugira amagara meza yo mu mutwe ikibaro nacyo cyofasha kwereka uwo muntu ko bamutahura kandi bakamuba hafi bucana yandi y'amagara y'abantu na Ornella Mucyo kwinonora imitsi cyangwa kuruhuka amasaha akwiye ni bimwe umuntu ategerezwa gukora kugira yirinde kugira umwitwarariko urenze ushobora gutuma ajya mu kabonge kaguma kisubiriza debohira kiza yanonoseye iby'inyifato imibano n'isanamitima asigura ko bifasha gukinga eka n'igihe umuntu aba yamaze kugira ako kabonge hambavu y'impanuro n'imiti ahabwa n'abahinga muri icyo gisata cy'amagara yo mu mutwe uretse ibyo ubwo bufasha bari kwarahabwa n'abapsikologe hamwe n'abapsikiyatire icyo asabwa kenshi na kenshi kenshi ni ukwiyitaho kwiyitaho mu buryo bwo gufungura neza mu buryo bwo gushyiraho navuga ngo amasaha yo kuruhuka akwiye kugira ngo ubwonko bwiwe buruhuke kugira ngo nawe nyine ubwiwe aruhuke ntagume afise ibyiyumviro byinshi biguma biza kugundana mu mutwe kenshi turabasaba kugira siporo kugira imyimenyerezo kubera ko nabyo nyine birafise icyo bizana mu mubiri w'umuntu ikintu um, umurwayi yakubwiye kizira ko gisohoka hanze kiretse bisaba ko usaba ubufasha uwundi mu psychologue no kuvuga ngo aho umusigurira ikibazo uko kimeze mugabo ntiwemerewe kubishira uwundi muntu ngo yumve ibyo mwayada n'uwundi mugwayi ikibano na cone ngo kirafise uruhara ntangere mu gufasha umuntu afise akabonge birafasha yuko uwo muntu yumva yuko ashigikiwe n'umuryango iyo ariko arafashwa muri ubu bufasha twe tubaha n'iki kenshi na kenshi turasaba umuryango kumushyigikira biranamufasha rero kubandanya amera neza niko navuga mu minsi ikurikira hama bigafasha na bya biyagomba mutima tuba turiko turagira na ya mikaba ariko arafata ko bigira akamaro gusumba kugira ngo binumurinde kwako kabonga kaguma kisubiriza ishirahamwe mpuzamakungu git'amagara y'abantu OMS imenyesha ko ingwara zo mu mutwe ziza mu kibanza ca gatatu mu ngwara zibangamira abantu inyuma y'ingwara za kanseri n'ingwara z'umutima